Salatul jemaati fardu aýnin alar rijali illa min uzrin diýýär. Namazlaňňy, parz namazlaňňy näme metjitde jemagatda getirmeklik näme farzu aýn. Farz aýn nidigi hemme musulmanyň erkegine parz. Illa min uzrin megerem biriniň näme uzry bar bolsa. Uzur diýdigem ýagny ýarawsyzlygy bar bolsa, ýa ara daş bolsa, düşündiňmi? Ýa näme? Gaty sowuk ýa-da erbet ýagyş, köçeler palçyk, şuňalyk zatlar öz öýünde oka bilýär. Emma, uzur bolmasa näme farz-u aýn? Farz-a aýn diýdigi näme? Seň et, seň edeniň, hä, meň boýnumdan gaçyranak ýa men etsem seň boýnuňdan gaçanak. Düşündiňmi? Her bir musulman etmeli. Farzam näçe? Iki bölek bolýar. Bir farza farz-a aýn diýilýär, bir farza farz-u kifaýe diýilýär. Farz-a kifaýe diýdigi näme? Ýagny umumy musulmanlaň toparyndan biri ýerine ýetirse ýa bir jemagat ýerine ýetirse beýlekileň boýnundan gaçýar. Mysal üçin näme salam, şu geçip barýanyň biri salam berse biziň jemagadymyzda içimizde birimize Wa aleýkum es-selam diýip jogap berse näme biziň boýnumyzdan gaçýar. Şunuň üçin farzy kifaýa şo bir adam ýa bir topar ýerine ýetirse beýleki toparlaň boýnundan gaçýar. Emma farzy aýn näme? Ýok. Her bir musulmana etmeli. Biriniň edeni bilen beýlekiň boýnundan gaçarak. Ýani şu işi etmeklige ýüregini düwýär. Soňam bir sebäpden näme edenak. Wellezî nefsî biyedihî, nebsim elinde bolandan kasam bolsun diýýär. Ýani nebsim elinde bolandan kasam bolsun. Ýani Alladan kasam içýär. Ýani pygamberimiziň nebsi kimiň elinde? Ýani ruhy kimiň elinde? Allaň elinde. Biziň ruhumyzam kimiň elinde? Allaň elinde. Ýagny ruhum elinde bolandan, janym elinde bolandan kasam bolsun diýýär. Lakad hememtu, ýagny lakad, näme hememtu, ýüregime düwdüm diýýär men şuny etmeklige. Olam näme an amura, buýursam, kime adamlara, näme diýip, bi hatabin, ýagny odun çöpläň diýip. Fe yuhtaba, olaram odun çöpläp üýşürseler diýýär. Summa amura, ýene birine buýursam, ha, Bis-salati, sen namazda ymam bol, diýip. Fe-ýuezzene leha, azanam aýdylyp, hemme kişem üýşse namaza. Ýa, ýani özüm däl, diýýär. Birini ýerime ymam goýsam, diýýär, azan aýtdyrsam, diýýär, hemme kişi jemagata gelse, diýýär, özümem, diýýär. Ýa. Summa amuru rijalen, we soňam näme buýursam, diýýär, a-ke, bu adamlara, fe-ýeummen-nase, soňam birini goýsam, diýýär, ýerime, ýeummen-nase, adamlara ymam bolsa, diýýär. Sümme uhalif, emma özüm diýýär, emma, sümme, soň diýýär, uhalif, özümem diýýär näme, gitsem diýýär, ilâ ricâlin, hä, öýlerinde okaýan adamlara diýýär, düşündiňmi, öýlerinde okaýan adamlaryň öýüne, fe uharrika aleýhim buýutahum, şo odunlary näme, üýşürem, öýüni otlasam diýýär, düşündiňmi, ine, şuny etmekligi pygamberimiziň näme, ýüregine düwän. Ýagny diýýär, näme, pygamberimiziň özi ymam, dogry dälmi? Pygamberimiz ymam yzynam sahabalar okaýa kim geldi kim gelmedi pygamber bilena düşüniň ýöne anyk bilýä jemagatdan galýan adamlar bar düşüniň olaňam näme munafyklar bola şo göre gahar edip pygamberimiz näme diýä bir gün şuny ederin diýä hatda etmegi ýüregine düwýä näme oduny üýşürip diýä azan aýtdyryp ýerime birinem näme jemagada ymam goýup diýä ýanyma-da bir topar adamlar alyp şu öýünde koýan adamlar tapyp diýä öýlerini otlasyn diýä. Soňam gahar edip näme diýýä? Näme üçin olar jemagada gelenaklar diýýä? Wellezî nefsî biyedihi, janym elinde bolandan kasam içýän diýýä. Eger şo jemagatdan galýanlar diýýä, hä, lew ýa'lemu ahaduhum, bilsediler diýýä, ennehu ýejidu arkan semînen, ýagny şu metjide gelenlerinde ark diýdigi bir etli jesiň, Käwagt süňki gazaňda etjagaş goýýaň-a. Bir etlije süňk tapjaklaryny bilseler diýýä. Äw mirmäteýni, mirmäteýn goýnuň paşmagy bar, aýagyny bişireňde şeýdip aýyrýaň soň paşmagyny. Şoňa mirmäteýn diýýä. Ýa-da bir haseneteýni owadan, ýa-da bir owadanja paşmak tapjagyny bilse-de diýýä, leşehidel-işä diýýä. Ýatsa jemagada gelerdiler diýýä. Ýani pesdiklerini aýt ýa-da Munafyklygyň ýani adamlar näme madda paraz boldy düşündiňmi pul ba ybadat etjek pul ýok ybadat etjek däl diýen düşündiňmi pul bol krişna boljak pul berme musulman boljak däl diýen düşündiňmi pul ber ýegowa boljak diýene pul bermeseň näme Allaha ybadat etjek däl musulman boljak däl ýa pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär Şo ýaltanam bolup, öýünde namaz okaýanlar diýýär, metjide gelenlerini indi semizje, ýaglyja süňk tapjaklaryny bilseler. Ýa-da bir owadanja näme goýnuň paşmagyny tapjaklaryny bilseler näme, metjide, jemagata gelerdiler diýýär. Ýöne pygamberimiz otladym öýüni şutaýda? Otlamady, dogry dälmi? Şonuň üçin käbir ulamalar näme, pygamberimiziň öýlerini otlamandyklary üçin hem näme, Jemagat parz däldi jemagat sünnet diýdiler diýen düşünem. Parz bolan bolsa otlardylar diýen düşünem. Biziň buýruk näme ilki parza düşündik dogry dämi? Soň otlamady eýem şu otlamadygy näme parzlykdan sünnede çykardy diýýä dogry dämi? Ýöne o düşünje näme ýalňyş düşünje düýbünden düşündiňmi? Namaz parz. Ýöne parz bolsa näme üçin otlamady? Hä, ýazyň. Nirde geldi? Musned Imam Ahmedde geldi. Musned Imam Ahmedde näme üçin ýakmadygynyň sebäbini aýtdy Pygamberimiz. Şo taýdaky aýtýan sebäpler bolmadyk bolsa, Pygamberimiz bulaň öýüni ýakýardy. Düşündiňmi? Ýöne Musned Imam Ahmedde aýtýar, näme üçin ýakmadygyny. Olaň öýünde diýýär näme? Jemagat parz bolmadyk ala aýalewtat çagalar wada diýen düşünme. Aýalewtatlara, çagalara jemagatda parz okamak, jemagatda namaz okamak parzmy? Parz däl. Eýýäm günäliň oduna bigünä ýakmaklyk bar bärde. Emma dinde oňňalyk zat ýok. Düşündiňmi? Günäliň oduna bigünä ýakylmaýar. Şolaň oýunda aýalewtat ýa-da çaga garry-gurty näme jemagat parz bolmadyk adamlar bolsa, Pygamymyz saklanjak ýaly gidip öýüni ýakjakdy, ýöne näme? Öýde bir adam bar, ozi heleýi bar, çagalary bar, eýýäm köpçülige jemagat näme? Parz bolmandyr, eýýäm bir adam üçin olaň öýüni ýaksa eýýäm näme? Beýlekilerem ol öýe şärik, zulum bar, düşündiňmi? Şoň üçin pygamymyz näme? Şolar üçin ýakmady, düşündiňmi? Şoň üçin bu hadysa dogry düşünmeli. Emma käbir mezhep ulamalar näme? Ýakmady, znaçit näme? Sünnet diýýär, ýok. Rajulun a'ma, bir kör adam. Gelibem näme diýýär, Ýa Resulallah, eý Allaň Resuly, innehu leýse li gaidun, meni idekläp getirýän ýok, innehu leýse li gaidun, meni getirýän ýok, ýekuduni, metjide diýýär, meni idekläp metjide getirýän ýok, ýa Resulallah, meň gözüm kör diýýär. Felemma wella, näm pygamyň ursgat alyp näme felemma, haçanda ursgat alandan soň wella ne yzyna gudolandy diýýär ýaňky adam, kör yzyna gidip barýarka, daa, çagyrýar ýaňkyny, eý pylan diýýär. Çagyrýar, ýaňky körem näme pygambere gulak asýar, şonda pygamymyz ýaňka näme diýýär, hel tesme'un nida'a bis-salat? Namaza nida edilende, azan aýdylanda eşitýäňmi? diýýär. Ýaňky kör näme diýýär? Fekale nam, ýa Resulallah, owa, azan eşitýän, diýýär. Onda näme diýýär? Kale feejib, diýýär. Onda näme? Jemagata gel, diýýär. Azana jogap ber, diýýär. Azana jogap bermek näme? Jemagat. Görýäňmi, kör. Idekçisi ýok. Şonda-da näme? Azan eşitýäňmi? Gel, saňa rugsat ýok diýdi. Düşündiňmi? Indi şoňa ursgat ýok bolsa, onda garagy bara ýa-da idekçä hiç haçanam näme ursgat berilmeýär. Şol hökmany suratda näme jemagatda okamaly. Şoň üçin hem ulamalar ihtilaf etdiler. Bir adam jemagada baryp bilýärkä sebäpsiz öýde namaz okaýar. Namaz kawulmy kawul däl. Bir mezhep kawul däl diýýär. Düşündüňmi? Bir mezhebem näme kawul günäkärçilik bilen diýýär. Düşündüňmi? Şoňşup adam näme yhtiýat etmeli? Eýýäm seň okan namazyň kabul kabul dällikde dawa gitdi ulamalaň arasynda. Şoňşup şu hiläfden çykjak bolsaň näme etmeli? Jemagatda okamaly bolýaň. Soňam jemagat okamaklyk parz bolmadyk. Onda näme üçin metjitler gurulýar? Ýa metjit gurulmaklyga näme üçin Rasulalla hadyslarda gyzyklandyrýar? Eýýäm bu zat näme farzdygyna, näme wäjipdigine delil.